والصلاة والسلام على أسعد النبي المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yini na sha biyu ga watan Ramadan wato watan tara a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas wanda ya daidai da goma ga watan ɗaya a shekara ta dubu da ɗari tara da kuma tasa'in da takwas. aje idan mu manta ba mun tsaya karshen aya ta ta shida wala kad ja'alna fi mun je har ta bakwai ko wala kad ja'alna fi samai burujan wa zayyanaha lin nazirin wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim to za mu dace farkon ta ta bakwai kenan to amma ka iya karanto mana tun daga wala kad ja'alna fi samai har zuwa wajen fatu abu shahabun mubin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء sama'i buruja ubangiji ta ala ta hakika mun sanya burji ɗaiɗai masu yawa a cikin sama abin da kuwa ke nufi burji kamar da muka faɗa jiya su ne masaukan maka ko masaukan taurari wa zayyana halin nazirin sannan mun da masu gani an gane ku Allah ta rubuta cewa sidna sannan mun kare ita sama din nan min kulli shaytanir rajim daga dukkan wani shaytan رجيم وندي كان إذا أنت شيطان لا تظن ذلك أن ظهر بشيء بدك وندي كان غير مع الله وإن أكتم بداني وإن أكتم أنجلو كان هذا الجن يكون غير مع الله يظن شيطان هذا الجن يكون غير مع الله فيما يظن شيطان Iblis cikin ne shugaban dukkan gaggararru gaba ɗaya. An gane ko? Za ka جعلنا لكل نبي gane ka ji Allah ne بعضهم إلى بعض ذكر في القول غرورا shayatin al-ins wal jin shaytanu mutane da kuma shaytanu wanda suke na aljanna to shi ne a jiya mun riga mun gama fassara wannan aya inda muka ce a yau a rayuwar yau daga cikin malamai masu bincike a kan ilimin qur'ani suka ce wannan ayar ita ce za ta zama babban dalili na cewa ba ta iya yiwa dan adam ya je duniyar wata wannan ayar da wata makamanciyar ta mu ko ya zama an sallama a wannan zamanin nan dan ka yaji duniyar wata ka hada da wata aya makamancinta tabaraka alladhi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira ubangiji ce albarkatun Allah sun yi waita allazi ja'ala fis samai burujan wanda ya sanya burji a cikin sararin sama wa ja'ala fiha kuma ya sanya fiha a cikin ta ita wa ita sama sirajan ya sanya wata fitila ita ce ne rana wa kamaran munira da kuma wata wanda ke haske to sun suka ce wannan dalili ne cewa da rana da wata dukkanin su suna cikin sama ita sama nan da suke ciki dan ya ce ha kamar kuma yadda ya faɗa a wani wurin Allah ya san ka sama samawati ibada wa ja'ala al-qamara فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وبنجي لك على سيني وانجي عن الشمس ميجو دا بقى وانا نانونا وطن دا اكي مجانا الشمس رامنا دا مكي جيدة جني سنا سيني دا الشمس مانا نمجو دا بقى bawai a nan kasa suke ba kasa da rikon sama a a a ɗaya daga cikin sammai don da ke gaba da kalli ya lafi sama da burujan وجعل فيها كذا في تفيد الضربية وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا to can da yake duk sama ita ne mai yawa sun ce to ai da kazu a sama ya tafi wancan sama mai rubi sai dai har guda bakwai ya tafi kuma ko mene ne yake sama da kai yake da kanka shi ma ana ce masa sama to amma idan muka dauki suratu suratul abin nan da sai da ibada ya halitta sammai guda bakwai lalle su ne sanannun sammai din nan guda bakwai ibada wata kan wata وجعل القمر فيهن نورا sai sanya wata a cikin su a matsayin wani haske wa ja'ala shamsa siraja wannan sai nuna da rana da wata mutum da ɗaya da cikin kamar da suke guda bakwai na sama to su kuma ya ce wa su guna mutum da ke fama waje ya kare su da babu wani shaitan ko na ɗan adam ko na aljan da zai yi daga cikin su haka ne ko da cikin Isra'ila aka yi da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka dauke shi aka yi sama da shi lokacin da aka ji da mala'ikar dole ya kunga ta kofa ne ne aka ce man yake jibril marhaban wani da wani kai yake Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama aka ce ko ita idan an aika ne zo yake na ko ita idan sannan aka bude shi da to da mutum shi ba shi ba an banka ko ba ba shi malaika da duniya shi ne wa abin da malaman suka yi shari kai suka ce turawa dai Allah da kika sun je sama saboda mu san ko mutum da ma mutum da mutum ya amma ce shi ki ga sama inda wata yake wannan ba za mu yi da Qur'ani ya nuna ba zai yi wa can da sun je wani ubangiji ya ajiye su a wani wuri a cikin rufin sama wata kuma a nan ilimin sai kare sai suka dawo suka ce sun je sun gano wata ba mu da kimiyyar da za mu hau balla za mu gani mutum da kasu da aka je muka sallama a ne dan adam ya ji duniyar wata abin da shi Muhammadu Amin shi shi kike ne ya faɗa cikin Abdul Bayan shi ibadul Qur'an fil Qur'an shi da sauran wadansu malamai to ba wai wannan kare ba akwai theory theory da dama wanda sura wata su da kawo ta hanyar bincike na nazari wal arda madadna kaka mun sun fudata ba su karfi su kike wa alqayna fiha rawasiya kuma muka jefa duwatsu a cikin ta kuma ga sunan kuna kallon ga dutse a can ga dutse a can ga dutse a can وأنبتنا فيها muka tsira a cikin ta ita nan min kulli shay'in mawdud daga kowane irin abu kuma ne ke aunan ne kowace danganiya ubangiji ya kaddara abdin kwaya ne za ta dauka in aka dole sama da yin za ta dauka sai kare gani ne fadi a aure yake gwargwadon karfin daga kasa gwargwadon karfin cikin ko jijiyar ko sai wanda ke kasa gwargwadon karfin kana gwargwadon kwaya da za a tura wannan zantar ya ta dauka ta kasa ne saboda Allah na maka komai a nan sai ka tafiya komai a nan sai فيها من كل شيء مبين وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم فيها معايش حقيقة من سنة Wa wato mun sa muku gonaki mun sa muku masana'antu mun sa muku ramukan da za ku haƙo tattalin arziki ko rijiyar man fetur ko kuma rijiyoyin da za ku fito da walazalai ko zinariya da sauran al'amura muku mutum wannan duk wannan mun sanya muku su ne ma'aikata wa man lastum lahu bi rizqin har wanda ba ku ne kuke arzuta su ba su ma mun sa muku rayuwar su ne a cikin kasa su ne sauran dabbobi sauran gari sauran halittu wanda ba ku ne kuke ɗaukar nauyin ciyar da su ba Allah ne ke ciyar da su kuma ya ciyar da ku lokaci guda kuma da a cikin kasa guda daya وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وإن من شيء باب ولا أبو wannan shai ya danganci komai mutum ko mala'ika ko aljan ko tsuntsu ko faro halittun ruwa da na sarari duwatsu da itace wa in min shay'in babu wani abu cikin halittu illa inda na fazailuhu fa sai sai kaskokinsa a hannun mu cikin Allah arzikinsa a wurin mu yake mun da nake cikin nauyin ba al-istidad al-kulli min Allah ta'ala ubangiji shi ke bayarwa وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين التي وما من نزلكم sai dai ba mu sauka da arzikin illa da kadarin ma'alum sai gwargwado sai da wani gwargwado sananne wanda ake bukata abin yi ruwan saman da ubangiji ya kaddara zai sauka a shekara a yi wata biyar ana yin ruwa wata rana a yi wata rana a yi fara a yi tafi ba yi ba ruwan saman da zai sauka a shekara in ana da damar zubar da shi a yi guda sai an ba gaba ɗaya shi ke nufi a zubar da shi amma za mu zai zama na rama kwallo da wani musiba idan aka zo shi lokaci guda sai zama musiba kuma in zanto duka da wani al'amma ne da ruwa sai zama musiba sai a ba waɗannan sai waɗannan ko a fara sai gobe a ba su waɗannan sai ba a ba su shi ne wa ma mu da ba ma saukar da shi arziki illa da kadarin ma'alum sai da wani gwargwado sannan ne an riga an yi budget ɗinsa mutanen gari kaza a ba wa kanka zai mutanen gari kaza a ba wa kanka zai haka ubangiji yake ɗaukar nauyin lalabawa gwargwadon yadda yake masa kaso akwai da dabaruwar za a yi ba amma za a yi a wani da su su sami su ba saboda an kada ne sauka kan dutse ya zo sama gudanar ruwa ya zo sami su noman rani ba za su samu da mana ba sai da rani haka don Allah ya tsara annabi sallallahu alaihi wasallam ke bada labari wata rana wani mutum na tafiya cikin daji sai da jirgi ya taho da ruwa sai ya rinka jin wata magana a cikin wannan gina ana cewa aski hadisa ta fulan aski hadisa ta fulan ko iski hadisa ta fulan iski hadisa ta fulan ma'ana a je a tayar da gonan wani a je a tayar da gonan wani ruwa ya rinka sauka kuma a dajin Allah ba inda gona take yi ga hukun gwan dutse har sai da ruwa ya gama sauka ya duba ta wajen ba kuma ko daya dan sai ya duro da ke gangarwa da ruwan da kan dutse yana da magudanar ruwa sai ya bin wannan ruwan inda yake tafiya dan sai ya samu wani bawan Allah ya ji ka lambunsa ya ji ka gonarsa ruwan na kwararowa da shi irin talatin nan yana shiga cikin gonarsa shi kuma da fatan yana shiga rawa ruwan yana shiga a ce sai ruwa shi kadai aka saukar da gajimare guda kan nawa sai in ma dabbobi sun shafa albarkacin sa ne sai ke kai bawan Allah mai kike menene abin da kake da wannan gona ta ka wani aikin alkhairi ke yace duk lokacin da shekara ta yi idan na girbe sai ka raba abincin kashi uku kashi daya don amfanin gidana da na iyali na kashi daya da raba sadaka min sabilillahi kashi daya in a matsayin iri sai shekara da zuwa zuwa sake zuwa ta duk shekara ga wannan da da dinare ana cewa a jaya ta gonan wani ya sunan ke ni da wani sai eh, duk shi ne da arba hadisi ne da da da sun ce bayani mun ji kada ya ga abun daji amma ya zo nan gurin inda aka kaddara to shi ne wannan sunan ne illa bi qadrin ma'lum wato kuma da ta wai inda da ban kura a ita da sai sai a tsaya da ita sai a tsaya a kuya ita don Allah ya kaddara ruwan da ke gonarka sai ya sauka dutse sai ya zo gudanar ruwa sai ya zuwa gonarka sai Allah ya sanya kowane yana ba Allah ya sanya masa sababinsa to sai shi وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء iska iska wato wadan suna cewa iskoki to amma iskoki wannan sabadan shi ne a hausa da zai iskoki wato azumi kenan ba wa arsalna riya ubangiji ne mun yake turo iska bayan iska wannan iskar idan ya zo zai zama lawaki lawaki jam'i ne na laki lafazin laki yana dauke da ma'ana guda biyu imma laki ya zanto wuce aiko da iska ya zanto yana dauke da ruwa ವಾಟೇಜಂತೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಸ್ಕಾಲಿ kamar yadda wanda zai yi da riya a cikin bai da jira mafi hatta idza aqallat sahaban thiqalan dukuna su ziba da jimmi hatta idza aqallat sahaban har yanzu a lokacin da iskan nan za ta sauko girgije thiqalan mai nauyi dukkan na wani wani mai sai mu mu shayar da wannan girgije ko wannan ruwa da cikin girgije ga wani gari da ya riga ya mutu da kasar da ta riga ta rufe saboda sannin fari فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون da aka ji suka ce lawaƙi mun da muka aiko da iska lawaƙi ya zanto tana dauke da girgije ko tana dauke da ruwan sama wannan ma'ana ta farko kenan ma'ana ta biyu arsalna riya alwaqi'a mu muka turo da iska da zanto lawaqi wato suke yin barbara da itace take yin barbara da ruwan sama sai suka ce girgije idan ya taho lokacin da ya taho yanki yake tahowa sai Allah turo iska take masa barbara sai ya ɗauki juna biyu na ruwa sai kuma zuwa gaban da shi kowa haka lokacin da ka samu namijin kanya da sama kanya za ka samu sama kanya tana yaya ko namijin dabino da sama za ka samu sama ke yin yaya amma sinadarin ce yana cikin namijin Allah ke aiko da iska sai iska ya sarkaka wannan sinadarin sai ya dauka sai ke sawa mata shine arsan nan ya da wakiha muna aiko da iska don so mai barbara ya yi barbara da girgije na ruwan sama ya yi barbara kuma da dukkan tsalle da suke fitowa don su ba da kwaya a samu kaya a wannan akwai maganganu na Abdullahi ibn Mas'ud na Abdullahi ibn Abbas duk akan wannan ko ma sai mun yi ba da cikin su yana musu wannan arsalan riya da yanzu mu ne mace a sai iskan nan wato da irin amfani suke mana ba wai da muke shaka ba ba ko kuma kadai a'a ga wanda kuma kuke dauko jirgi da ruwan sama da kawo ko mu ce ka dauko a ra'ayin tafsirin malaman farko ko mu ce a'a ka yi barbara da jirgi da zai zuwa da ruwan sama a ra'ayin na biyu ko mu ce ka yi barbara da itace ne ne kasance sun ba mu kaya kuma ƴaƴan su nuna mu samu kayan abincin mu da na dabbobin mu mata Allah ko wani an'amu duk wannan ni'imar ce ta Allah da ya aika muku da wannan suka ga abin da za ku ce da wa dan da zama kowa mai dauke da ruwan sama saboda iska da ba ta dauke da komai sai a samu ta suna asiri saboda ba ta da juna biyu kenan amma dukkan jirgin da yake da ruwa sai ce masa da wa kenan dan Allah ta fasalna alaihi wa riha asiri ba da san saboda ba juna biyu iska ne hutaccen iska na musiba ma ta da wani cikin Allah alaihi illa ja'alat tukarramin to kaga wannan babu ruwa saboda haka bakara ne iska kenan da ba ta juna biyu iska da ba ta iya barbara da tsara a wurin sarki wa sallan ya ala waqiha fa anzalna min as-sama'i ma'a sai muka saukar muku da ruwa daga sama fa atainakum muka tayar da ku shi ruwa wa ma antum lahu biqadimin ko ba ku ne kuke tantance shi ba ba ku ne kuke rike shi ba ubangiji ne ke tantance shi ta yaya yake tantance shi ta yaya yake rike shi akwai wadansu wato tantuna na ajiyar ruwa a ƙasa kamar yadda Allah ya alanta anna anzala min as-sama'i fa sanakahu yanabi fil ardi ruwan da yake sauka daga sama din nan fa idan ya zika shuka muka sha shuka ta dabbobi suka sha sauran kuma sai Allah ya fitar da shi cikin kasa ya aiki idan mun bukata sai mu yi da kuma sai mu samu shi fa talaqahu yanadi atil ardi ubangiji ne ke cikar da ruwan a cikin wadansu kuma kuma na ruwa a cikin wadansu ne mai a cikin wadansu idanu da ruwa cikin kasa sai ka tsakance muku shi idan kun za ku da an ka da gargajiya ku tono shi gaba da ne gaba da ne gurgudan ne ta ko shi ne ka idan mun za ku zo ku a kasa ne za ku tono shi duk ruwan sama ne da kuka dauki za ku amfani shuka ta dauki za ku amfani sauran ka ai hasara dan haka su suna arziki kasa ba ya da ba dan da suke kun ku shaka wa ma antum lahu bi qadirina ba ku ne kuke cikin ba bayan an da da kun sha da da'a ba a fara'aitum al-ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-mujni am nahnu al-munzilun law nasab ja'alnahu ujajan falawla tashkurun Allah ya damu da dama sai mu yi ruwan amma sai muka sa muku shi galari ya da ku sha ku ji daɗi ba da ɗan bisharge mai daɗin hadiya wani duk dan ni'imomi ne ubangiji ke gidi dige mana in ban da shi ba wanda ya mana wannan In da wani ne ke rabon baki ba da ai yi sun ni da wani bai samu ba da sai a ba mutane wani garin a wani garin amma Allah ne ke rabon sai bayar da shi gurgurdan yake da dama da yake hikimar sa وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وإنا لنلم لنحن نحيي ونميت مو ne muke kashewa mu ne muke rayuwa inda Allah wa nahnu alwarithun ko mu ne waɗanda suke za su gaji kasa inda Allah bayan kasa duk kowa ya gama abin da zai ya tafi ubangiji ta'ala zai bar ta tsawon shekaru 40 ko makamancin haka kamar da malamin ke yin bayani ba kowa a kanta duk mai mulki ya tafi talaka ya tafi sarki ya tafi babani ya tafi ba kowa inna nahnu narsu al-ardh wa man 'alayha wa ilayna yurja'una mu ne ke mallaka mu ke gasan kasa da duk wanda ke kanta kuma wa ilaina yarji'una da yau za su koma duk wannan na nuna gajiyawar dan adam kowa an wata iya iyakacin ajalin da zai yi tafi idan ajalin ya ba zai da yake bari da ba karfi da wanda ya faɗa kan dukiya da wanda ya faɗa kan mulki da wanda ya faɗa kan mukami sun tafi sun bar dukiya sun bar mukami da dukiya kan kasa da su ma a cikin kasa din an binne su ubangiji kuma ya zura musu da tsawon wani lokaci إذا انتظرت جنوة أجلهم dan abin su ga yayyu ne su bai komai ba sannan kuma a kayan su kuma a yi ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد علمنا المستقدمين منكم ce hakika mun riga mun san waɗanda suka gabata a cikin su ولقد علمنا المستأخرين كما حقيقة غير كمان سوى أن سكر رجي أتكنكم سنين أنكري su ba su riga sun gabata ba to shi ne malamai suka ce al-mustaqdimin minkum wanda suka riga suka gabata a cikin ku ma'ana wanda suka riga suka mutu cikin al'ummatan da suka wuce lissafin su bina wajen Allah a kowane gari suka rayu da irin ayyukan su al-mustaqdimin wanda suka rage wanda sai gobe ko jiji ko shekara mai zuwa ko wani shekara goma za nuna cikakken ilimin Allah ya alim bi kulli shay alim bima kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu abin da yake da da wanda yake kasancewa yanzu da wanda bai kasance ba da zai kasance kan ta ya kasance duk Allah ya san wannan to ka ji shi wala kada alimun mustaqadin minkum wala kada alimun mustaqirin akwai wata riwaya da malamin tafsiri ke ruwaitowa karkashin wannan hadisi ne riwaya Imam Ahmad da Imam Nasa'i a cikin tafsirin sa da Ibn har ma Ibn abin da suke cewa wai da can wai a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wata mace wanda take Allah ya ba ta kyau mai siffa mai kyau to tana zuwa masallaci sallah to da kai da masallacin da sauran mata yana baya to waɗansu masu tsoron Allah in sun zo masallaci sun ce bari da in ga karin ga wanki bari in bari in je gaba karin ta kawun baya in ganta waɗanda suke masu ra'ayin su su kuma sai su yake a gida sai su ta baya idan an yi rukuni wai su rika leka ko ya hango ta to wannan ruwaya ta mutum mutum su sabon annabi hadisi ne mara hadisi ne ga masu kai kira suke kirori ba dan komai ba sai dan su zaki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sun karbi haka yadda Allah ya zaba annabi haka ya zaba masa sahabban sa yadda Allah ya bisharan annabi cikin at-taurat da injila yanzuna hum masura da hum at-taurat wal injil a rubutun at-taurat da injila haka sahabban annabi ma sun fadi suna cikin at-taurat da injila zalika masalun fi at-taurat كذلك آخر شفعه فآذره فاستغلب فاستوى على كفره يؤتي بالضراء الذي ذكر من الكفار وأن وأن ذلك في هذه ذلك تعمل أنه سوف تعمل وأن الرواية مرة أسلي duk inda ka ganta ka hukunta cewa ruwaya ce mara asali kar ka kudurta abin da kake ciki fassaran ayan wallahu alam Allah ya san waɗanda suka wuce da san cikin iyayenmu da kakannin mu Allah ya san ragowar da zo nan gaba a cikin kakan mu da jikokin mu da tabbakun nan mu shine wala kada alimna mustaqbil minhum wala kada ta mustaqirin wa inna rabbaka huwa ya yahsuruhum lalle ubangiji shi ne zai taro gaba daya a gobe kiyama innahu hakimun alim shi Allah shine al-hakimu mai hikima cikin lamarin sa alimun masali kaga ko da wannan aya tana nuna tafsirin wannan shine da dace da yake ya ashurukum ya ashuru man wa man ya ashuru awail wal awail ya ashuru mustaqdimin wal mustaqirin ya ashuru in zai karatu ba wai ya ashuru alladhina fi safil awwal wal ladina fi safil akhir ba dai da shi da wannan tafsirin ba na'am ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم أيضا قدامي تأمن ناس باير بمبنك تكامل سنادرين دعك هذه الشبه آدم بكي da sinadarin da aka halicci aljanu sinadarin da aka halitta bani adam da shi shine kasa asali ka san mu adam alaihi salam Allah ya wala kan kalakan insana hakika mun halitti dan adam min salsalin daga butaccen yanku min hamain daga yanku masnun wanda ke mai canjawa yanku shine tabo irin wanda har ya canja ma'ana wani tabo ya canja ko kuma launin da ya canja masnun ne wanda ya canja an gane sai Allah ce wal janna amma su dangin aljanu kuwa khalaqnahu mun da shi iblis wanda shine baban su na gaba daya mun da shi min qablu tunda min nar samu daga wuta har samu irin wuta ko haya ki ba da shi wuta wanda idan ka harkar ba sai ki haya ta sarrafa da shi ne sinadarin da aka halitti ke dan da shi annabi adam kuma daga wato kabo to idan kuka lura za ku ga ayoyin da suke magana da halitta annabi adam wajen su an halitta daga turab wajen su daga wato ainihin yin salsa da yin min hama in masnun wajen su kuma ce yin salala in namti wajen su yin namti dukkan su dai abu guda ɗaya ne turab shi ne kasa dan nan ta amma da shi inna masala isa inda Allah kamar da adam خلقه من تراب ثم قال له كن sulalatun min shi ne tabo min tinin da Allah ta cikin surtu fafa tinin shi ne tabo wanda ke danyen da idan aka ce salsar wanda ya riga ya bushe dutse da aka wani da ke salsar sai ke salfarsa wanda ke kaman kasko saboda bushewarsa kaman kasko da sunya to shi ne suka ce su malamai suka ce waɗannan ayoyi suna magana a kan zango zango na halittar annabi adam farko kasan aka fara a ajiye to shi ne ni turabun kenan kasa ita kadai na biyu sai aka jika ta da ruwa sai ta zanto cewa ta zama filin da ta zama tako wanda yake mai santin gaske daga nan gurin kuma sai kuma aka hutar da wannan kafan sai ta zanto salsali wannan salsali sai shi ne zanto kuma kalfarsa wannan haka zangon da aka halitta na ba'adun salsali wai ba wai ayoyin wannan suke kaza wannan suke kaza kuma wannan tana warware wannan bane kowace aya ta ba da labarin zango daya daga cikin zangogin da aka bi wajen halittar ka wannan ta faɗi zangon farko wannan ta faɗi na biyu wannan ta faɗi na uku wannan har ta zo na hudu in ka haɗa ayoyin duka sai ka haɗa zango daya biyu uku hudu in ka ɗauki daya ba za ka iya fahimtar sauran ba والجان خلقناه من قبل الله تسمى وانا قال في سدوتا وتا خالقه وتا كبا مختلفا وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مكنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين nawa al'ummar ka lokacin da ubangijin ka ya faɗa da mala'ikati ga mala'iku yake da su inni khaliqun basaran lalle ne zan halicci basaran dan adam min samsari wato daga busasshen tabo min hamayin masnuwan wato daga yanku wanda yake masnuwan wanda har ya canja kamar launin sa ya canja kenan amma fa idza sawaytuhu idan har na daidai daidaita halittarsa gwargwadon girman da nake so girman annabi adam kuma shine tsawon zira'i to sun kamar da hadisin annabi ya nuna wa nafaqtu fihi min ruhi ya nuna busa ruhi na a jiki ma'ana na busa masa rai ran wanda ina da shi wannan ran idan na yi haka fa qawla musajidina to ku fadi kuna masu sujada gare abinda Allah ya faɗa wa mala'iku kenan ya ba da labarin da annabi adam yana da bangarori guda biyu bangaren gangan jiki wannan za a yi da yanku ko da laka ko da kasa bangaren ruhi wannan kuma ruhi ne wanda yake manfukun min Allah ta'ala wato Allah ne ya kusa shi yasa ko da lokaci da Allah yake da bangare guda biyu bangaren ruhi da bangaren gangan jiki gangan jiki tun daga kasa aka yi yana bukatar dangin abin da yake fitowa daga kasa kafin ya tofu ya girma shi na bukatar shinkafa yana bukatar alkama yana bukatar gwanda yana bukatar ayaba dan daga kasa suka fitowa jikin sama daga kasa saboda haka abincinsa jinsin abin da aka halitta da cikin ruhi kuma shi wannan daga Allah yake ubangiji ta ala kuma ya rige ta akan al'arfi da haka ba abin da zai sa ruhi ya gyaru sai wahayin da za a daukar daga sama daga wurin wa daga wajen Allah dan ruhin daga gare shi bai za ka waihu wa nafaqtu fihi min ruhi fa qawluhu kadhib shi yasa sai musulunci ya kula da dan da dukkan bangarori guda biyu bangaren abin da ya bugun jiki aka halatta maka ci da sha da sutura da yin aure da sauran al'amuran na rayuwarka ba yanda za a yi wannan kadai ya saka samu sa'ada a duniya da lafiya kuma sai in ka gyara ruhi sai aka saukar da wa'ayi daga sama ga misali ga manzo ya zo da lissafin da ya karanta da shi guda ne in ka hada ka hada abincin da yake fitowa daga kasa da wa'ayi da zo daga sama sai ka zama ɗan adam ba yanda za a yi ka zama dan adam da sai daga ciki in ka ce ba ruwa na da tuwo ko fura ko lemon zaki ko lemon zami ko aiba ko gwanda haka kawai sai qur'ani sai jiki sai ne to sai kanka ya tabuwa ba shi ba kai shi ai mala'ika ba malaika bane malaikun da ya kullu wala ya tabuna wala ya nasaluna kai dole ka ci dole ka sha idan ka ce kuma kai ka zama zabin materiality a mure wa duniya irin yadda kuma sai ce ba komai a duniya la ilaha wal hayatu mata yace ba wani Allah abin da ke gudanar da rayuwa shine material tattalin arziki noma kire-kire ba ka rini fadon ita wannan shi ne Allah ne yan yan gurgudu kenan sai ka ga sai ma Allah sai ya zanto gaba ɗaya sun lalata kalkar da abin ya lalace ba in suka yi wajen ganin cewa wannan mazaje na materialism shi ne zai samar da su amma shekaru saba'in din da suka yi da karfe su da kansu suka kai kai wannan bai dace da rayuwar ɗan adam ba suka rusa gurgudu a raka da hannun ma Mika'il Gorbachev suka rufe gurgudu suka ce da da rawa dan adam ba ko da yake ce dan kungilan Amerika ne ta ba kungilan da aka ce ne in an kyale tsari shi da kansa zai rufe da kansa saboda ba tsari ne da ya dace da rayuwar bil adam ba an ga tsari da ya dace da rayuwar bil adam shine tsarin addinin musulunci tsarin da yake sa kalimu duniyar sani da ta dace kuma amma kar ka tsaya akan da kake dai ka tuna Allah ka bauta maka da hanyar da hanyar wahayi da zai daga sama in ka haka wannan shi ne ka bi tafarkin mahaifin ka Adam ka bi tafarkin dukkan annabawa gaba daya da zaran ka ka ji mu majalin ruhi ka kare gangan jiki a tsara za ta faru a duniya in ka damu da gangan jiki kuma ka kare ruhi a tsara za ta faru shi yasa ka ga dukkanin tafarkin da suka kauce a yau a duniya ko dai wanda suka zo da bangaren ruhi kadai ko da suka bar bangaren da nuna kadai idan ka dauki hudu, maza a kansu abin da ya yi rinjaye a kai a damu da zanzan jiki a kyale ruwa shi yasa wato su ne ne su da abin nan kwalba duka su karfin yahudawa ne suka ke kiro gudu, kai kan abu ne a rayuwa to wannan da zai kadai idan ka dauki yan mutan su kuma bangaren da suka fi kulawa da ke ruwa shi yasa aka samu rafaniya a wurin su a ce ba za ya wani ba ko ba zai yi ba ba zai yi ba ko in zai ma a ce yi zama daya in banda a Najeriya da aka yi da a cikin Christianity aka ce dan saboda kar a ce ko bane da ya da shi mata biyu ko uku ko hudu amma a tsarin littafin babu wannan tsari amma su wannan yan bid'a ke da suke kirkiro na masu da yan bid'a da a cikin sai ka ga wannan cikin da wannan sunan wa su dai sun damu da jami'i na ruhi kadai sai aka aka samu da ne da Allah ta wara ne ka da ruwa ma ta kuma na alaiki ابتداء رضوان الله فما رأوها حق رعاية to duk wanda ya tashi karkata ko ya karkata ta bangaren mata ya zama dan mazhabin materialism ko ya zama dan bangaren ruhi kai ya zama dan wannan mazhabin haka duk addinan duniya suka wanda suka kauce musulunci idan ka dauki hudanci ya dauki materialism idan ka dauki kristiyanci ya dauki bangaren ruhi idan ka dauki addinin buda ya dauki bangaren ruhi idan ka dauki addinin duk ina ka dauki su ko da zaka iya ba da abin da ya dace da haka idan ka samu tufanci irin gidoyin da suke musulunci ko su shigo ta fuskar wato yahudu su more kamar kungiyar mai a gida wanda suke yi kafin na ilayen da ita farko daga dama ke za ka shi karan tashin kiyama ko da ka aikata duk abin da daga dama ka kaga wannan maza bai suka bi da kuma wanda suka zo suka hana mutane sai kar ka tuni kyau kar ka dama kyau kar ka tunawa kar ka yi wannan kuma wancan maza bai suka bi farko ba yin da za ya samu dan adam ya zama daidaitaccen adam sai an samu at-tawazu sai an samu balansin tsakanin bainar ruhi wal ma'ana an gane ku to sai Allah ya yi فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين Allah lahu faqa'u lahu sajidina ku fara ku yi sujada ga annabi Adam fa sajada al-mala'ika sai mala'iku sun suka fara gaba ɗaya suna masu sujada kulluhum gaba ɗayan sa ajin mamuna shine suka ce idan an ce fa sajada al-mala'ika mala'iku sun yi jira, wannan ya fara da dukkan mala'iku gaba ɗaya amma sai aka fara tauhidi aka ce kulluhum da aka tabbatar ma ba wanda bai da cikin mala'iku da aka ce ajma'una fa'idan da zai ba da shi ne a tare suka yi ba wai wani kashi sun yanzu ba wadan su koyan an jima wadan sun yi an jima a haɗe suka yi lokaci guda shi ne kullum an jima wani illa iblis aba an yakuna ma'a sajidin sai iblis ne kai yake da ya kasance tare da masu sujada to shi iblis da aka yi to gaskiyar sa daga cikin malaiku shin shi yana cikin jinsu malaiku ne ba ya cikin jinsu malaiku da haka malaiku ke ta wannan al-istisna wa rajulun istisna'i ne munqati كان في استثناء أقوى الاستثناء المتصل أقوى الاستثناء المنقطع الاستثناء المتصل حين أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه أما الاستثناء المنقطع هو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه to da haka ake bambancewa to menene wannan fassara wannan yara cewa suka yi dan kace ja'a kullabu illa zaidan yanzu a nan gurin yanzu yana cikin jinsin ɗalibai ko ba kace ɗaliban gaba ɗaya sun zo zai daidai ko ja asallahu wannan shi ne hukuncin da ka bayar kana ba labarin jiran ɗalibai wani zai fahimci gaba ɗaya ne sai kace illa zaidan sai kai ɗaukacin sai ce sai dai zai yi to wannan zai sun shi yana cikin jinsin ɗalibai ko ba cikin jinsin ɗalibai sun cikin to irin wannan shi ne ake ba al-istisna'ul mustaqil amma idan ka ce za alqawmu illa kalbuhum mutanen sun zo gaba daya sai ka rinka kawai suka bar waje ba to shi kare din nan da ka so ga shi yana cikin jinsin da haka to shi ne al istithnaul al-munqati wato al-mustasna laysa min jinsin mustasna min kira to kaga ka fara da malaikatu kulluhum ajma'un إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين هل هو استثناء متصل هو استثناء منقطع da idan mun ce istiqa'u su muna nufin shi kansa iblis jinsi ne daga cikin malaiku idan muka ce munqati ya zama shi kansa iblis ba cikin jinsin malaiku yake ba zaman tare sa da aka yi umarni cewa su yi kaza shi ma sai umarnin ya tafi da aka fada labarin malaiku sun yi shi ta sanin kin yin da yi to da haka wannan kisan na wannan kafa kenan dan shi asalin iblis baya cikin wato alifin jikin malaiku saboda dalili na farko Allah ya nuna cikin aljannu kuma na na biyu Allah ya nuna yana da zuriya su kuma malaiku ba kisa da zuriya ba dan ya ce fa zanzu illa iblis kana min al-jinni wannan cikin sura ta kenan ko kana min al-jinni yana cikin aljannu fa fataha an amri rabbih sai ya kauce wa tabar umarnin ubangijinsa da hu ya abadarta tuzunahu wa zurriyatahu awliya yanzu kun da kai da zurriyarsa a matsayin waliya a matsayin majalisin da haka duk shaytan da zurriyarsa ka ga da zurriyar kina malaku ku ba su da zuriya to amma ya kan da ni yace ya kana masa kibir yace zalika irsun ma ta hidna yace ba da yake wannan auren ba da kuma mutum suna amariyar shi ne da aka nuna wannan komai da aka samu suna mutum Allah ya da zuriya ya ta yi ya ta da mu je daura auren ba sannan tana mutum suna amriya amma kai na illa ma aduna wa ma kunna dilgar hasbi su ta da قال يا أبني كما لك أن لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأصل رجل لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون فرق أنك يا إبليس يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين منين يا أنا تكتل في تعالى مع السجدة لو كنت لك تكتل سجدة شيخ رزق ke lam akun li asjuda li basharin ba yanda za a yi in yi sujada min salsalin min hamayin masnun wanda ta halice shi daga lumfu busashe wanda yake asalin sa ta kone wanda har ya canja ni ba zan yi wa wannan sadara kaga saurin kan da yake nan to shine malamai suke cewa menene yake girma tsakanin abun nan guda biyu tarkul amri aw irtikabun nahi shari'a ta ce sai shari'a ta ce kuma yi sai ka tsakanin wanda ya yi abin da aka ce da shi da wanda ya yi abin da aka ce da kai wanne ya girman laifi wanne ya girman laifi sai suka ce hani irtikabun nahi shi ne ya girman laifi sama da sarkin amri suka ce saboda cikin kasar annabawa da laifi annabi adam aka ce da shi ku shiga cikin aljanna sai da matarka wa kula min hawa da nake su madarka ne wa la taqraba al-jannata wannan ba ne ce ba da ai wannan hali ya ji Allah ya kaddara annabi adam zai zo shi wannan mutaki da matarsa fa kana min a fa bada lahuma sawatuhuma wa fa bitai kubala alayhi wa sallam karshe Allah ya nuna ta kuban su to shi kuma iblis da aka ce kudu dole adam shi da malaiku aka ce kudu da annabi adam fasajaru illa ajri da aba wa takbara sai shi da shi ne zama wa kana wato a yi umarni ka yi ya gudun sauran kai sama da ake kar kai kaza sai ka kai suka ce galibin abin da za ka ji an ce kar kai to abin da dama akwai wani kilancin ka iya yin zuciyarka tana rataye da shi akwai sha'awar zuciyarka kan wannan abin to shi sa ba kowa ne ke zai iya ne zan ba da wanda Allah ya kashe cikin asu a dawo to amma cewa yi to wannan ko yaya ka yi shi ne ba an ce yi wato ka zo kai abin dari bisa dari ko tamamin cikin dari ko abin nan saboda ka mutu kai da wani kanka yayi yawa shi yasa wai aiko abin da sun soja irin nan da farko wai idan soja ke kai ka komai ita ce daga kanka kawo na ba za ka ce wai ba zai iya ba sai dai ka ruga a guje tafi da ta kana yin haka wai ya kai ka gara ba ki ba eh ba zai maka ba in ba ka ga zai ka komo mota ka kawo nan gurin kana zama ka wai ka je ka kota da hannunka to wai idan ka ruga a guje ka je ka kama kana kici kici to kai daidai ke duk da ba za ka iya ba ka jarra ba amma ka ki wai da gurin ala kulli halin da ake ta al'amari wato rashin jin umarni Allah ya tsare kwarai saboda da aikata abin da yake haramta ko wanne ne shi amma wannan yana da tsananin sa ku tallafi qala fakhruj minna fa innaka rajim hmm. wa inna alayka al-la'nata ila yawm al-din Allah ya ce fakhruj minha ka daga cikin aljanna fa ne san tafi ne daga cikin rahama wa inna alayka la'nata kuma lalle ba an ta ta da kanka ila yau ne din har zuwa ranar sakamako cikin ran tafi kiyama anan kenan a wata ayar wa inna alayka la'nati ila yau ne din la'anta ta ta ta da gare ka na ko ce la'nata wato alhukai ke la'nati a hukai ba sai قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ka ba ni lokaci ila yau ba sun hajji ranar da za ka ci mutane ma'ana kan ka fara yawa ta shahidi da rai قال تعالى فإنك من المنظرين جيكا أن كان cikin waɗanda za a musu dako ba za a ba za a karɓa إلى يوم الوقت المعلوم هل يزوى بعين wani lokaci sanne يوم الوقت المعلوم في نظام تاكي كياما قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين tun da an ba shi lokaci kan yadda ya nema mai tsawo don ya samu damar jan mutane ne abin da ya nemi lokacin wajen ya samu damar halakar da bani adam dan kan nan to shi kadai zai tabbata cikin hasara inda an titi da annaba da matarka bai yi nasarar rinjayar adam sai yadda zai kafar shi ba to zai yi ya cikin gaban sai ya halakar da zuriya ta ko danginsa shi ne abin da ya sami wannan lokaci Allah ya kiri ila yawan lokacin ma'adun ko da muke ran sa jama'a shi ne yawan lokacin ma'adun ko muke ran lokacin busa farko shi ne yawan lokacin ma'adun to sai ne ce ya ubangiji bima waitan saboda halakar da ni da kada ka kazarta kada ka kaddara ni kada ka hukunta a kaina saboda wannan la uzayyinanna lahu fil ardh hakika ina kawata wa mutane duniya fil ardh a cikin kasa ya kasance sun yi ta bunta kowanne akwai irin samfurin da za a bayyana masa a kama ta masa na sako dan yaji ba na izinin ne shi zai haka to shi da suka ce shi ma ba wuce ne ba a nan ko da tsoron kowa da ba mu ce fa bi izzatika da ugu yanda mu azmai na kuma sai ce bima arwaita ni wato kamar ina rantsuwa da kudurar Allah da yadda yake cikin halaka to sai yana rantsuwa da wannan sai ya halaka da mutane wanda suka ce a babu sababiyya saboda halakar da nan da kai to ni kuma sai na zayyana wa mutane rayuwar duniya wa na abu yannahum ajma'in kuma sai na halakar da su gaba إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك كيف بايعك المخلصين وأن تكي فاتتو وأن تكاتيكو فاتتو كيف تكاتيكو تقول لك كيف تكاتيكو لما إن عبادي ليس لك عليهم سلطة وكفى بربك وكيلا باينا لا تقول باقي ما شئت لبعا كنتم بيك بكي تحلق نسوك لك يا قال ماذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين قال عندي هذا صراط علي مستقيم ما نبغى هذا صراط مستقيم wannan tafarki ne shari'a da take ji da gani a nan nauyin ciyarwa a hannu na yake zan ciyar da na wanda so cikin bayina na gari ni da kuka halaka da su ba za ka iya ba inna ibadi laysa laka alayhi sultan lalle ma ya kai ba kai ba samun iko akan wajen halakar da su illa man shaba kan al-ghawi sai dai kawai irin wanda suka bi ka cikin halakaku ba da su da su ne kawai za ka tsaya وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وإن جهنم لن جهنم فلموعدهم أجمعين ita ce lokacin da aka ajiye musu a tashin kiyama ta zama mafigar su azumi na gabanin su mawuyi wato wurin zama wato ismin fa'il ismin fa'il da eh, ismin makan kenan ko alawzin mawuyi na mawuyuhum wato alkawalin zaman su a cikin wutar jahannama ne ajma'in gaba ɗaya la sabatu abwabin ita wutar jahannama tana da kofofi guda bakwai sanannu likulli babin minhum juz'un maqsum likulli babin ko wata kofa cikin guda bakwai din nan akwai juz'un maqsum rabu yankacce abin barkatuwa minhum daga cikin su da suka saba shi ma Allah irin wanda suka buke da kowanne an يقولون بسلام innal muttaqina amma lalle wadanda suka masu takawa al muttaqina kuma wadanda suka tsare dokokin Allah suke mata da fi jannatin wa uyun su wanda suna cikin aljanna wanda aljanna tun nan yana nufin lambuna gidajen suna cikin lambuna wa uyun da kuma idanu na ruwa ko maremari mari na ruwa ko ramu na ruwa da suke yawo kuma da Allah zai a yi musu magana a sa mana sun ci magana su musu magana ce udkhuluha ku shiga cikin gidajen nan na aljanna bi salamin tare da aminci amintattu daga bishin Allah amintattu daga azabin Allah amina kuna amintattu kuna waɗanda sun hau tudun mujira su ne amina ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على cikin zukatan mummune na jillin na kin juna ko na gaba da juna za ka samu wannan mummuni ba wa Allah wanda ma mummuni ba wa Allah kowa na wa Allah ta amma wani rubun fahimtar juna da ba samu su wannan na jin hausun mutan wannan na jin hausun mutan irin abin da yake baya kawo cikas wajen hana su shiga aljanna to amma gidan aljanna ba gidan ne na faɗa da juna ba da aka duk irin wannan ba ka faɗa da juna ko masu ƙarfi juna ko wanda suke da wani kulli a cikin zukata in duk suka yi tarayya cewa ɗan aljanna ne ba kuma gida aljanna sai an zare wannan abin da ke cikin zukata gaba ɗaya sai an zare ya taɓa cikin hadisi bayan mutane da sun samu da wuta kafin a cikin aljanna ko wani da ke kira ko wata hanta kamar wani farfajiya ko wata kada sai a dakatar da mummuna nan wurin kowa ya yi a yi da juna wani shi ta ta da ta gidan duniya da nan ban maka komai ba to rama sai karama ta ka ta nan amma ban ya ba to rama sai karama wannan ta ba a yi ki ta ta shi da kun ki cikin ba ta ta ta ta shiga aljanna amma ta ji da ba ihwanan ala surbin za a gane abin da ke cikin zukatan sai su zanto kuma da yan uwa ala sururi suna kan gadaji mutaqabilina suna masu fuskantar juna wannan gada da zan zanto a cikin gidai muttaki na ala al ara'iki la yarawna fiha shamsan wa la tamarira tukuna suna jinkire da wata tabbatawa wato a cikin gidai kenan alal ara'iki wato akan gada da zan gidan aljanna amma yarawna fiha shamsan wanda ba ta ganin sallar rana a cikin aljanna wala tamarira kuma babu sanyi yanayi wanda ya dace ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ga ƴaƴan kitace sun yi kasa an kusantar da su kusa da kowa idan kana da tsaye ka iya kusa su in ka zauna sai ka yi kasa ba sai ka yi tsaye ba in kana kwanta ma kuma ka iya da shi ne dani sun alirin zilaluha in wa tana kusa kutubuha daniya ƴaƴan kitace suna kusa wa zullilat kutubuha tadlila an hore mu iya sun horewa duk wannan ba الحنيف هو يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا شكرا لنا كيوي بوضع سلم كوفنا da kayan sa irin wanda baya fitarwa irin kayan da aka tana da cikin aljanna wanda baya fitar da hankali ne shi ne la yasawuna anha wa la yuzakuna wa qad ja'a mimma yatakhayyaru wa la nuqayyiru مما يصفون وحور عين كأمثال اللغة المكنون وأكواء وأن صفوفنا كان قواريرا وأن كاين صرفة كيسو سنادر كاين صرفة إلى الله الجنة سونا كوا أنت قوارير dan a kusanto ma ma'anar da hayaluka amma ba dan ka taba dalilin ka قوارير من قصة wata kwalba ce wani ta azurfa azurfa ko ba irin ba to wannan kafarwa ta kadara ya tana ta ka ce kuma fiyawa da kofin suna bayarwa duk abin da za su zuba a ciki ba zai fara cikawa ba ba zai yi sama da kuma kofin ba ko kuma a'a kafaruwa ta kadira su wanda za a kawo a bisan gwargwadon yadda kake so haka yanzu zai zo mata in kai fatan ina ma kofin da kake ke sai da ciki in ka fadin zama tsakiya sai da tsakiya kafaruwa ta kadira wani kawai ya sa tsantanin zaduwa dan jamila za kuma a rinka tayar da su ka idan an ce ka shi ne kofi da abin ta a ciki yankin kofi ba a cikin su kuma ka kayan da za su hazan da bila abin da aka jarwaye ruwan kan da ke ciki na wannan kan zanzabili babu shi a wuta babu shi a turanci babu shi a yarbanci sai a kalla sai da ta me zanzabi ta ce ainihin shi har su samu masu sabila wata idanuwar ruwa ce sabilu yanzu ya san sabila a wasu kuma sai ka ce sunan ka san sabilu da abin da ka faɗa ba da wa ya ka ga ibn zalaka ma shi ne cewa kalin mai waƙar hululu su ba mai ce yabar da sulu mustafa jikan halilu gobe ka ta kalsabilu wanda ya zo ruwan zuma a gumba sun ka ji sun ka ji sai ka fasa ka to wanda dukkan zai yi ni'ima ne cikin aljanna Allah ya sa samu la yamassuhu fiha nasabun kada da wannan la yamassuhu fiha nasabun babu wata wahala da za ta zabi yan aljanna wa ma hum minha bi mukhrajin kuma su ba za a fitar da su daga ciki ba wato kaga babu ubangiji duk wanda ya shiga aljanna ya shiga kenan ba amma wanda ya shiga wuta kashi biyu ne akwai wanda zai dawama su ne kafirai akwai wanda za a mata azaba gurgurdan laifin sa sannan a fitar da shi a kai aljanna su ne mummune masu sabu an gane ko amma aljanna idan an shiga wa ma hum min hadhihi da mukhraji ba mu kana kada amma wuta kuwa in ka dace ba za a fita da kafirai ke so ne za a ce wa ma hum bi kharijin min da ko kafirai ke amma mummune duk wanda ya mutu da kwayar zawa da imani a cikin zuciyarsa to baya da wani cikin mutane da shi za a ta da kan aljanna سلام نبئ عبادي عن su haka dai wani ya taimaka musu wajen samun su ba shi ne Allah ya haɗa guda biyar dan wani kwadaitarwa za ta amfani wani tsoratarwa wani kuma sai an haɗa biyu lokaci guda kafin ya samu da zuwa to shi ne na zai ibadi an yi Allah kafin kuma wani abu shi ne wajen gafara din sai yi ce inni ana kafin rahim lalle ni ni ne mai gafara ko mai kai kaga ana wato ibadi an yi ana kafin rahim kaga wannan ana da alkafuru mubtada ne da khabar arrahim kuma zato na asiri ko kuma asabu bayani na wato ainihin alkafuru wannan jumla ce wadda take ismiya ubangiji ke ba da labarin kansa game da ita amma da yazo wajen azaba bai ce ba ni mai azaba ne sai ke azaba ta da rafi ne sai jingina rafin zuwa ga azabarsa bai jingina rafin zuwa ga ba amma wajen rahama sai jingina rahama zuwa ga shi ya jingina rahama zuwa ga التي فتعقبها الذين يشكون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون أبين لما كفر أنا بيجي أن لا داخل وأن لما كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر كفر